Ēterā skan raidījums Ubi Petrus, Ibi Eklēsija. Ieklausīsimies, ko svētais gars māca caur pāvestu šodien. Pavasts Benedikts 16. atkāpās no amata 2013. gada 11. februārī Lurdas Dievmātes svētkos, ko katoliskajā baznīcā atzīmē kā starptautisko slimnieku dienu. Šī atkāpšanās izraisīja pasaulē dažādas reakcijas un valdīja pārsteigums. Daži bija izbijušies un šokēti, šķietami zaudējot cilvēku personu, kas aizstāvēja tradicionālās vērtības, citi gluži pretēji Redzot, ka pasaule attālinās no kristietības, cerēja uz reformām, kas ļautu baznīcai stāties pretī rietumu pasaules sekularizācijai. Bet bija skaidrs, ka baznīcai ir jāmaina stils. Viņa cerēja uz jaunāku, mazāk intelektuālu un vairāk pastorālu pāvestu. Ziņu par atkāpšanos tika sagaidīta kā laikmeta zīme, uzskatot, ka patiesi tā ir vissvarīgākā rīcība, ko Benedikts 16. ir veicis. Tāpēc visi gaidīja. Dieva tauta lūdza pārliecināta par Jēzus vārdiem, un es tev arī saku, ka tu esi Pēteris, un uz šīs klints es celšu savu baznīcu, un Ēles vārti to nepārvarēs. Kur Pēteris, tur baznīca. Vai paredzēja, ka kardināls Jorge Bergoļo kļūs par pāvestu? Pirms desmit gadiem kardināls Jorge Bergoglio nebija tieši visticamākais no kandidātiem, atšķirībā no iepriekšējā pāvesta vēlēšanām, kad ievēlēja Benediktu. Pēc dažādu žurnālistu rekonstrukcijas, ko arī ir apstiprinājuši daži baznīcas vēsturnieki, pēc Benedikta kardinālam Bergoglio toreiz bija visvairāk balsis. Šajās vēlēšanās uzskatīja, ka viņa vecums būs šķērslis un par viņu vairs nerunāja, kā par iespējamu kandidātu. Jau kopš gada kardināls Bergoļo bija paredzējis atkāpties. Viņš bija iesniedzis pāvestam Benediktam savu demisiju no Buenos Aires arhibīskapijas sēdekļa, sasniedzot paredzētos 75 gadus – Un viņš tika pagarināts uz gadu un gaidīja, lai noietu malā, noietu no Argentīnas un baznīcas skatuves. Pats jau bija sagatavojis vietu, kur iet pensijā. Kādu atvaļināto priesteru mītnē Buenos Aires pilsētas daļā, kur bija uzaudis, un kura bija tik tuvu viņa sirdī. Viņš jau bija pat izmeklējis istabu, pieticīgu, ar rakstam galdu – skapi un koka gultu un cietu madraci. Vienīgais, ko viņš bija lūdzis, lai sienas būtu nokrāsotas balti. Man balta krāsa ir ļoti iedvesmojoša, jo tā ļauj man projicēt. Tā ir kā balta lapa, skaidroja Bergoļu. Tagad viņam būs tikai jāatrisina savā pēcnācēja jautājums. Tas, kas viņam sekos par aķibīskapu Buenos Airesā – Un tad viņš varēs pavadīt pēdējos divus gadus savā bērnības pusauģu gadu un īslaicīgās iemīlēšanās apkaimē, kur kā jauneklis viņš pievēršās futbolam un eh, pievērsies ar tango un arī apciemos operas. Taču šajā apkaimē viņš arī bija atklājis savu reliģisko aicinājumu. Pēc uh, grēksūdzes San Jose no Floresas traudzes baznīcā. Patiesībā tieši šajā baznīcā, netālu no veco priestru nama, viņš vēlējās nākotnē doties uzklausīt grēku sūdzes. No pirmdienas līdz piekdienam tā vismaz, vismaz viņš to bija iedomājies. Kāpēc šī grēka sūdze viņam ir tik svarīga? Viņš raksta savā biogrāfijā, kas arī nesen ir iznākusi. Es atgriežos pie tā 1953. gada 21. septembrā. Es biju steigā izgājis no mājām. Man vajadzēja pievienoties draugiem stacijā, lai dotos uz studentu ballīti. Es gāju garām San Jose bazilikai, kuru apmeklēju kopš bērnības, un pēkšņi sajūtu vēlmi tajā iet un sveikt kungu. Pēc lūkšanas uz ceļiem mani sāka augt vēlme izsūdzēt grēkus. Tajā dienā San Jose baznīcā bija priestris, kuru es nekad iepriekš nebiju redzējis. Šīs grēksūdzes laikā notika kaut kas dīvains, saka pāvests Francisks par savu jaunību, kas patiešām izmainīja manu dzīvi – Es piedzīvoju izbrīnu, kā pēkšņi satiktu Dievu. Viņš bija tur, gaidīja mani. Bija man paredzējis, kā saka pāvests spāņu valodā. Tas ir grūtāk saprast latviešu valodā, ko tas nozīmē, bet viņš jau man bija priekšā. Viņš jau man bija paredzējis, viņš jau man bija aizteidzies priekšā. Nožēlot savus grēkus pie šie priestera, es sajūtu, ka man ir sagaidījusi kunga žēlastība. Un pāvests šeit lieto latīnisku tādu izteicienu – miserando atque erigendo, kas tiek tulko šādi, kā pāvests Francis to tulko, viņš uz viņu uzlūkoja ar žēlsirdību un izvēlējās viņu. Tā komentē Bēts cienījamais eh, satikšanos starp Mateju un Jēzu. Un tieši šī frāze Franciskam jaunībā ie, iegāja dziļi sirdī. Viņš arī piedzīvoja to pašu. E viņš uzskata, ka ka, ka Dievs viņu izvēlēja un viņu, ar, uzska, viņu izvēlēja, skat, skatījās uz viņu ar žālsirdīgu skatu. Un šī frāze arī pēc tam pavadīja bīskapu. Viņš pat izvēlēsies šo frāzi tātad miserando atque ligendo, izvēlēsies par devīzi. Un joprojām redzama manā pāvesta ģērbonī, saka pāvests Francisks un komentē tālāk. Dievs ir tas, kurš vienmēr tevi sagaida. Kad mēs grēkojam, viņš gaida, lai mums piedotu, lai mūs uzņemtu, lai dāvātu mums savu mīlestību. Un tā ticība aug ar vien vairāk un vairāk manā dzīvē. Es varu teikt, kad mēs grēkojam, viņš gaida, lai mūs piedotu, lai mūs uzņemtu, lai dāvātu mums savu mīlestību. Un tā arī manā dzīvē ticība auga ar vien vairāk un vairāk. Es varu teikt, ka tajā dienā es nokritu zemē, kā svētais Pāvils no Tārsas, kā lasām apakstuļu darbos, kad viņš saņēma kunga aicinājumu. Es piedzīvoju skaistu savas dzīves mirkli. Es sevi pilnībā devu dieva rokās tajā brīdī. Es biju pārņemts. Es jūtu vajadzību skriet mājās un nemaz neiet pie studentiem. Es gribēju būt vienatnē, klusumā un es tur arī palikšu diezgan ilgi. Tā pāvests raksta savā pēdējā biogrāfijā, kur viņš eh, apskatās arī savu aicinājumu, jautājumu. Un ir bijis svarīgi to šeit eh, par to runāt, jo mēs saprotam, kāpēc viņš bija domājis vecumdienās kā prāvests sēdēt biktskrēslā un ļaut citiem piedzīvot to, ko viņš pats dzīvojis. Un ļoti patīk tā, tas izteiciens, eh, kungs eh, vienmēr mūs sagaida. Viņš vienmēr ir pirms mums. Ja. Eh, mēs esam vienmēr aizkavējušies, ja. bet viņš stāv un gaida. Un to eh, fantastiskā veidā pāvests Francisks mums to atgādina. Bet kas notika pēc tam? Vai viņa sapņi piepildījās? Nē, nekādā ziņā. Nāca ziņa no Romas. Pāvests ir atkāpies. Kardināls Bergoļo toreiz komentēja šo atkāpšanos – tajā laikā intervijā ar šādiem vārdiem. Es uzskatu, ka tas ir labi pārdomāts lēmums Dieva priekšā un ļoti atbildīgs no cilvēka puses, kurš nevēlas kļūdīties vai atstāt lēmumu citu rokās. Lūk, kā es interpretēju šo atkāpšanos žestu. Bet tagad viņam bija jālido uz Romu, lai vispirms piedalīties Benedikta 16. atvadu ceremonijā 28. februārī, ko rīkoja Benedikts, lai atvadītos no kardināliem. Benedikts, noliekot malā paredzēto runu, citu starpā teica, starp jums ir arī nākamais pāvests, kuram es jau apsolu savu beznosacījumu, cieņu un paklausību. tiek ievēlēts pāvests? Kristietības pirmsākumos Romas bīskaps tiek iecelts atsaucoties uz garīdzniecību, bet arī uz tautas. Sākot ar 4. gadsimtu, šī ievēlēšanas metode strauji aprobežojās ar lielām Romas ģimenēm un ievērojamām personām, jo imperators Konstantīns uzskatīja kristietību par svarīgu vienojošu spēku savā impērijā – kristietība bija kļuvusi par valsts reliģiju. Tādējādi baznīca iesaistījās Romas politiskajās lietās. Taču 11. gadsimtā situācija mainījās ar eh, Gregora reformu, kuras mērķis bija atjaunot baznīcas brīvību un izcelt īpašā veidā pāvesta lomu. Pāvests Nikolais II 1059. gadā Romas sinodē, ko viņš organizēja, panāca, ka kardināliem piešķīra monopolu pāvesta ievēlēšanā. Un trešais Laterāna koncils nolēma, ka pāvests jāievēl ar divu trešdaļu balsu vairāku, kas vēl šodien ir tā tad um, norma. Mēs visi esam dzirdējuši, ka runā par konklāvu, bet mums ir mhm. jāsaprot, no kurienes nāk šis, šis vārds – Tas nozīmē vēl, vēlētāju ieslēgšana no latīņu kunklāve, nu, no kā radies tādā termins konklāvs. Tas tiek tātad eh, kanoniski eh, pasludināts no pāvesta Gregora desmitā. Kāpēc? Jo, kad nomira pāvests Klemens 4. kardināli nespēja vienoties par jauno pāvesta vārdu. Un Romas varas iestādes, satrauktas par nebeidzamo kavēšanos gandrīz trīs gadus, nolēma viņus ieslodzīt, lai izdarītu spiedienu un piespiestu viņus atrast jaunu pāvestu. Un Gregors Desmitais svinīgi noteica konklāvu kā vienīgo pāvesta ievērēšanas metodi, kas vēl līdz šai dienai ir derīga. Šī metode kalpo vēl vienam mērķim – lai saglabātu baznīcas brīvību no valsts iejaukšanās nākamā pāvesta izvēlē. Aizīmogojot kardinālu sanāksmu telpu, neviens ārējais spiediens nevar ietekmēt balsojumu. Un Jānis Pāvils II nostiprināja šo principu arī konstitūcijā, apustuliskā konstitūcijā. Un viņš arī apstiprināja, ka tā ir vienīgā metode, lai ieceltu pāvestu kas paliek derīga. 1975. gadā Pāvests Pāvils VI arī ir eh, izdevis eh, eh, konstitūciju, kurā viņš izklāsta nosacījumus, kas jāievēro balsotājiem. Vispirms konklāvā drīkst piedalīties ne vairāk kā 120 kardināli, kas jaunāk par 80 gadiem. Tad vēl viens tāds interesants elements, mēs visi esam dzirdējuši, kad dūmi ir svarīgi. Arī tas tiek noteikts jau senos laikos, kad parasti, kad kardināli tiekās konklāvā, visa pasaule vēro, kādas krāsas dūmi paceļās no siksta kapelas. Melni dūmi nozīmē, ka vēlēšanas ir bijušas neveiksmīgas. Balti dūmi nozīmē, ka pāvests ir ievēlēts. Agrāk, lai paziņot par pāvestu ievēlēšanu, kāds no kardināliem atvēra nelielu logu kur bija sapulcējušies tātad kardināļi, lai paziņotu tautai un ārpus visiem tiem, kas atradās un gaidīja, kas te būs jaunais pāvests, atvēra logu un kliedza abiem uz pāpam. Mums ir pāvests. Tikai sākot ar 19. gadsimtu parādījās dūmu rituāls, kas tātad vēl līdz šai dienai ir e, norma. Lai dūmi būtu melni, sadedzina vēlēšana zīmes, bet, lai radītu baltu signālu, pievieno mitru salmus – Sākot ar 1958. gadu, kardināli pievienoja ķimikālijas, lai krāsa būtu labāk salasama ticīgajiem un plašs saziņas līdzekļiem, kas pulcējās Svētā Pētera laukumā. Visilgākais konklāvs ir bijis 1902. gadā, kad pēc 14 balsojumiem tika ievēlēts Pīs 11. Piecas dienas romieši novēroja dūmu melnumu, līdz beidzot ieraudzīja to baltu – Nākamās vēlēšanas 1939. gadā bija visātrākās. Pīs 12. tika ievēlēts tikai pēc trim balsojumiem. Ar pāvesta Benedikta ievēlēšanu tieši konklāva laikā parādījās vēl jauna tradīcija. Tas nozīmē, ka blakus dūmu tradīcijai vēl vajadzēja tos apstiprināt ar bazilikas zvaniem. Un tā, tā, tā ir jauna tradīcija, kas veidojas ne tikai dūmi, bet arī zvani ir svarīgi, kas paziņo. To mēs ļoti labi dzirdējām, kad tika ievēlēts tātad pāvests eh, Francisks. Un tā, kas notiekās tātad, ka Benedikts 16. atkāpjās no amata 12. martā sākās tātad konklāvs vienu mēnesi pēc eh, viņa demisijas, kas notikās 11. februārī. Bergoļo ir ieradies ar Romā, ieradies uz 28. februāri, kur eh, bija klātesošs eh, Benedikta atvadīšanas eh, svinībās. Pēc Benedikta 16. atkāpšanās no amata 12. martā sākās konklāvs. Tajā dienā, tāpat kā nākamās dienās vēlu no rīta, pacēlās melni dūmi, bet vakarā pulkstens septiņos, sešās minūtēs uz septiņām minūtēm – pacēlās balti dūmi. Stundu vēlāk katoļi visā pasaulē uz svētā Pētera bazilikas balkona atklāja savu jauno pāvestu – kardinālu Jorge Marija Bergoļo no Argentīnas. Kur Pēteris, tur baznīca. Kādēļ kardināls Jorge Bergoļo tika ievēlēts par pāvestu? Pirms konklāva parasti notiek vispārējā sapulce, ģenerāla kongregācija, lai iepazītos labāk ar iespējamiem kandidātiem un apspriest, kāds būtu labāks kandidāts, ņemot vērā pašreizējo situāciju. Un tā arī katram kardinālam, jeb izvēlētiem kardinālam, kas grib runāt, tiek dots 5 minūtes laiks izklāstīt, kā viņš redz baznīcu šodien un kā viņš redz nākošo pāvestu. Un viens no tiem bija arī kardināls Bergoļo, kurš 9. martā, tātad četras dienas pirms konklāva, teica runu, runa, kas bija diezgan īsa, nebija pat 5 minūtes, bija 3 minūtes, kur viņš izklāstīja, kā, kā viņš redz baznīcas situāciju šodien un kas baznīcai ir vajadzīgs. Bergoļo to teica, kā saka liecinieki, mierīgā balsī, nedomājot, ka runa būtu izraisījusi kādu specifisku efektu. Vatikāna speciālisti saka, ka šis teksts ir bijis nozīmīgs, lai pēc tam kardinālu Bergoļu ievēlot. Es jums nolasīšu šo tekstu, pēc tam pārdomāsim, kādi ir šie svarīgi elementi. Un sapratīsim, ka šodien Pāvils Francisks seko tām idejām, ko viņš tajā brīdī teica, un kas bija iemesls, kāpēc viņš arī tika ievēlēts pa pāvestu. Viņš iesāk ar pirmo punktu, kur viņš runā par evanģelizāciju. Evanģelizācija nozīmē apustulisko dedzību. Evanģelizācija pieprasa, lai baznīca izietu no sevis un teiktu savu patiesību. Baznīca ir aicināta iziet no sevis un doties uz perifērijām, ne tikai uz geogrāfiskajām, bet arī eksistenciālām perifērijām – grēka, sāpju, netaisnības, netaisnības noslēpuma perifērijas, nezināšanas un ticības trūkuma, domas, visu veidu bēdu perifērijā. Otrā punktā Karināls Bergoļo izskaidro, ko nozīmē baznīca, kas iziet no sevis. Jeb, ja neiziet no sevis, ko tas nozīmē? Kad baznīca neiziet no sevis, lai evanģelizētu – ja tā ir vērsta uz sevis, tad tā kļūst slima. Slimības, kas laika gaitā piemeklē baznīcas institūcijas, saknes meklējams uz sevis vērstā baznīcā, savā veidā teoloģiskajā narcisizmā, saka Bergoļu. Atklāsmes grāmatā Jēzus saka, ka viņš stāv pie sliekšņa un aicina atvēra durvis. Acim redzot, teksts attiecās uz to, ka viņš stāv aiz durvīm un klauvē, lai ieietu. Bet dažreiz es domāju, ka Jēzus klauvē no iekšpuses, no baznīcas iekšpuses, lai mēs viņu izlaižam ārā. Baznīca, kas ir centrēta uz sevis, apgalvo, ka tā saglabā Jēzus Kristus sevī un nelaiž viņu ārā. Trešais punkts šajā runā Baznīca pati to neapzinoties, ja ir centrēta uz sevis, uzskata, ka tā ir sava gaisma. Tā pārstāja būt, kā pāvests Francisks šeit saka, mistērijum lunē, tas ir mēnesis noslēpums, un rada to ļaunumu, kas ir tik nopietns, ko mēs saucam par garīgo pasaulīgumu. Kas pēc Delibaka domām, saka Bergoļo, ir ļaunākais ļaunums baznīcā. Ļaunākais ļaunums, kādu baznīca var piedzīvot. Tas notiek tad, kad dzīvo, lai dotu slavu viens otram. Vienkārši sakot, ir divu baznīcas tēli. Evangelizējošā baznīca, kas iziet pati no sevis, un ir Dei verbum religio se audiens et fidenter proclamans – tas nozīmē tulkojumā. Tā baznīca, kas reliģiski klausās Dieva vārdu un ar stingru pārliecību to sludina. Tas ir viens veids, tā ir evanģelizējošā baznīca, saka Bergoļo. Vai arī baznīca, kas ir pasaulīga baznīca, kas dzīvo pati priekš sevis, kas dzīvo pati sevī. Tam ir jāizgaismo iespējamās pārmaiņas un reformas, kas īstenojamas dvēsļu glābšanai pēdējais eh, šīs runas eh, punkts, ceturtais, kas attiecās uz nākošo pāvestu, kā viņš viņu redz. Domājot par nākošo pāvestu, saka Bergoļu, tam jābūt cilvēkam, kas caur Jēzus Kristus kontemplāciju un adorāciju palīdzētu baznīcai iziet no sevis, būt auglīga māte, kas dzīvo no salda un evanģelizācijas mierinošo prieku. Runa neizraisīja nekādu aplausu. Parasti aplausi notiek, ja ir kāda ļoti nozīmīga ideja, bet šeit, saka liecinieki, uz brīža nekas, klusums. Pat nobeidzot sesiju, neviens kardināls neizteicās. Kāds jautāja Bergoļo, bet kā jūs sagatavojaties uz šo runu? Un viņš raksta, es to nebiju iepriekš uzrakstījis. Parasti Es gāju kājām uz sapulcēm, bet tajā dienā man ļoti sāpīja kājas, un es braucu ar mašīnu, un blakus man sēdīja kāds uh, pazīstams cilvēks, un mēs apmainījāmies iespaidiem. Sarunājoties, mums radās doma meklēt misionāru pāvestu. Un e, runājam par baznīcu, kas nebūtu centrēta uz sevis, kas nespīdētu pati no sevis, bet caur dieva gaismu. Šis cilvēks man ieteica runāt par mistēriju Lunē, tik tālu Bergoļo par savas runas eh, veidošanu. Ja izanalizējam šo runu, tad redzam patiešām nākošā pāvesta rūpes, bet arī visas baznīcas rūpes, kas piekritīs nominācijai dažas dienas vēlāk. Bet šī runa tomēr nebija palikusi bez reakcijām. Nākošā dienā, satiekot kādu Eiropas kardinālu, Bergoļo stāsta, ka šis eh, kardināls ir teicis, jums ir skaidras idejas. Un turpinot runāt par teksta saturu, izcēla kādam būtu jābūt jaunam pāvestam. Un Bergoļo viņam jautāja, vai tas kardināls eksistē pašlaik? Un Eiropas kardināls atbildēja, ja tam būtu jābūt, tas esiet jūs. Jau iepriekšo dienu, jau iepriekšo dienu Kongo Kinšasas arķibīskaps bija jau teicis Bergoļu, ka viņš varētu kļūt par pāvestu. Bergoļu atbildēja ironiski, vai jūs smejaties? Kādi bija šie viņa runas būtiskākie aspekti? Pirmais un svarīgākais šīs runas elements ir doma, ka baznīca ir jākļūst misionārai. Ka tai ir jāiziet ārpus sevis un jāsludina evaņģēlijas pasaulē – Bet vai tas ir jauns? Vai Jēzus nav teicis, ka jāiet pasaulē, lai evanģelizētu? Patiesībā tas ir jautājums par visu baznīcas koncepciju un tās attieksmi pret neticīgo pasauli un kristiešiem. Tas ir jautājums, kas jau bija aktuāls Jēzus laikā. Jēzus laikā eh, pastāvēja dažas sektas, kuras interpretēja Mozus reliģiju savā veidā. Piemēram, no vienas puses bija kādi 6000 farizēji, kuri pasvītroja gan likumu, bet arī mutiskās tradīcijas, kas tika nodotas un pasvītroja priekšrakstus. Bija vairāk nekā 600 priekšraksti, kas neatrodās Torā, bet kas ir interpretācijas. Tas viņiem bija ārkārtīgi svarīgi, un viņiem vajadzēja pasargāt ticīgos no neticīgās pasaules. Un viņi bija farizēji, tas nozīmē, viņi bija tīrie pret netīro pasauli. Arī Jēzus ar viņiem satiksies un farizē būs eh, viņa oponenti. Jo Kristus rīcība bija pilnīgi, pilnīgi citādāk. Tā bija atvērta, tā bija attieksme pret grēcinieku, kas iet meklēt grēcinieku. Viņam taču pārmetīs, ka viņš ēd kopā ar grēciniekiem. Viņš bija atvērtas reliģijas eh, sludinātājs. Tādu, kā no mūžības Dievs ir gribējis – Ja Dievs nav, nebūtu gribējis iesaistīties šajā pasaulē, viņš būtu palicis debesīs, būtu atļāvis šai pasaulē dzīvot tālu no viņu, bet viņš ienāca šajā pasaulē. Viņš iesāka dialogu ar pasauli. Viņš meklēja grēcinieku, viņš meklēja pazudušo dēlu. Nu, lūk, Jēzus Kristus eh, liek priekšā pilnīgi citu attieksmi nekā to laiku farizēju eh, koncepcijai, nekā to laiku tā tad uh, farizēju slēgtu reliģijas koncepciju. No otras puses, arī tajā laikā bija sadusējieši, kuri pieturējās pie Tora, tā arī bija sekta, pieturējās pie Tora, bet mutiskās tradīcijas tās bija otršķirīgas, un viņi samērā sastrādājas ar okupācijas varu un pielāgojās pasaules garam, ja tā varētu teikt arī precīzāk. Bet Jēzus no vienas puses pasaka, es esmu nācis, lai izpildītu likumu, Un, un es neatceršu nevienu likuma pantu, bet es esmu nācis, lai piepildītu īstenībā. Bet to viņi nesaprot, viņa pretnieki, kādā ziņā viņš nāk piepildīt ar pilnīgi citu skatījumu. Viņš pasvītros, ka likums ir priekš cilvēka. Viņš doš inter, likuma interpretāciju, noliekot cilvēka labumu centrā un piepildot to ar mīlestību. Jēzus pasvītros, kad ļaunums un netīrība jau nenāk no ārienes, ja? bet eh, jums eh, iekšiene ir netīra. Sirdī ir jāpārmaina. Un tātad mums ir jāizvairās no iekšējās netīrības, bet mums nav jānorobežojas no pasaules. Nu, lūk, tas jautājums, eh, kas ir arī šodien aktuāls, bet kas vienmēr vēsturē ir bijis aktuāls, kā izturēties pret pagānisko pasauli, pret neticīgo pasauli vai citu reliģiju pasauli. Tas ir jautājums, kas šodien ir aktuāls un kļūst īpaši aktuāls pēc eh, Francijas revolūcijas rietumu pasaulē. Un arī pēc katras revolūcijas, eh, kas ir vērsta, ja viņa ir vērsta pret reliģiju, kā tā bija Francijas revolūcijas laikā, kas vienkārši attālināja baznīcu no valsts un no sabiedrības, tas bija apgaismības laikmets, un baznīca piedzīvoja, ja teiktu tā, izsūtījumu Viņa tika attālināta no, no dzīves, no politiskās dzīves, un viņai bija jāpārdomā, kā izdzīvot šajā kontekstā. Un tad radās arī šīs tendences, tie, kas pateica, ka vajag sastrādāties ar to laikmetā pārmaiņām, pārmaiņām, un tie bija tie liberālie kristieši, un uh, mēs runājam šeit par 19. gadsimtu, un arī bija tie, kas uzskatīja, ka mums ir jāatgriežas atpakaļ uh, pie ancien režīma, pie vecās kārtības, un tie, sā, tie veidoja tradicionalisto kustību. Un tad bija tie, kas teica, nē, mums ir jāpārdomā, kādas ir mūsu saknes, mums ir jāpārdomā, kas ir baznīca īstenībā. Un radās e, tādi kristieši, kas uzskatīja, ka mums ir jāsaprot labāk saistību, kas pastāvs ar Kristu un baznīcu. Tas noviedīs arī simts gadus vēlāk pie tā, ka pāvests eh, Pīs 12. Eh, uzrakstīs encikliku ar tādu nosaukumu Kristus miesa. Ir skaidrs, ka ja baznīca iet kopā ar, ar vāru, ar troni, kā tas bija ar eh, Konstantīnu un pēc tam, un ar viduslaikos, viņi arī zaudē savu brīvību, zināmā mērā, un identificē sevi ar varu, izmanto arī varu saviem mērķiem kas varbūt arī labi tie mērķi. Un kas notiek tātad eh, pēc otrās, eh, pēc Francijas revolūcijas notiek tā, ka baznīca ieslēdzās sevi un eh, uzceļ mūrus, cietoksni, veido cietoksni. Un pasaule sāk atalināties, laicīgā pasaule, kultūra sāk atalināties no baznīcas. Un reaģējot pret to, parādīsies eh, sabiedrībā un baznīcā tādi cilvēki, kas teiks, ka vajag baznīcu atjaunot. Atjaunot no iekšienes, baznīcai jāsaprot labāk, kas viņi ir, lai varētu tad uzrunāt šo pasauli. Jo baznīca jau ir domāta, lai glābtu pasauli. Ja mēs atgriežamies baznīcas sākotnē, Tad, kad pastāvēja klosteri 2.3. gadsimtā, parādījās ar nepieciešamību veidot draudzes. Jo saprat, ka nepietiek būt tikai savās sienās, bet eh, vajag sasniegt cilvēks, kur viņi ir. Un vārds draudze jau neizsaka to īsto nozīmi. Itāļu valodā runā pa parokja, vai franču valodā pa, pa paruas, un angļu valodā pa parish, bet tas nāk no grieķu valodas parokja, kas nozīmē starp mājām – tas nozīmē starp pagāniem. Tas nozīmē, ka baznīca kā tāda jau sevi ir iedomājusies kā, kas, kā, kā tādu, kas dzīvo starp cilvēkiem. Tad tai nav jānoslēdzās no pasaules. Tai jāiet pasaulē, tai jāiet meklēt to pazudušo avi. Jo pats Kristus jau saka, man vēl ir citas avis, man jāiet viņas meklēt, man jārūpējās par viņām. Un tā pareizā pastorālā attieksme, kas ir Jēzum, kas, ir, kas izsaka viņas būtību, bet arī baznīcas būtību, ja tā grib būt, kā Kristus ir vēlējies, un ko mēs varam raksturot par misionāro baznīcas aspektu, ir aspekts, kas mums vienmēr ir jāatgūst no jauna, jo tā tendence ir dabīga pasargāties no pasaules un dzīvot starp eh, cilvēkiem, kas tāpat domā un kas tāpat lūdzās, jo tas ir vieglāk. Šodien eh, mēs tādu pašu tendenci eh, redzam pēc otrā Vatikāna koncila, kas bija mēģinājums atrast līdzsvaru starp baznīcu un pasauli, un otrais Vatikāna koncils runā, ka tā nav pasaule un baznīca, bet tā ir baznīca pasaulē kā, kā zemes sāls, kurā pārveido vidi, kur viņi dzīvo, bet tā nav baznīca pret pasauli. Un iesākās dialogs ar, ar, ar citu reliģiju cilvēkiem, ar citām konfesijām, ar citiem domājošiem cilvēkiem un ar neticīgiem cilvēkiem. Šī pastorāla stāja ir būtiska, un tai stājai piekrita, tam stilam piekrita 3000 bīskapi, kad nobalsoja par otro Vatikānu koncilu eh, dokumentiem. Un eh, kas notikās pēc otrā Vatikāna koncila, kad bija vairākas interpretācijas? Ir tie, kas pateica, ka uh, nav iespējams šis dialogs ar pasauli, un eh, šeit ir notikusies eh, tātad eh, nodivība pret tradīciju ar otro Vatikānu koncili, un negribēja tātad sekot šiem norādījumiem un šam, šim jaunam stilam, kas īstenībā bija tuvāks Jēzus stilam, bet pasvītrot drīzāk tradīcijas nozīmi, nepieņēma šo otro Vatikānu koncili šī reakcija ir saprotama no vienas puses, jo otrā puse, viena vēl cita daļa, uzskatīja, ka tas otrais Vatikāna koncils ir tikai viens posms, lai izmainītu visu, jo sabiedrība attīstās tik ātri, mums jābūt atvērtam uz, uz visām pārmaiņām, kas notiek pasaulē. Un ja baznīca nemainīsies, viņa nebūs spējīga nodot tālāk Kristus vārdu. Bet, protams, tā kustība aizgāja pa tālu. Tā progresīvā liberālā kustība aiziet pat tālu, jo viņi arī praktizē to saucamo lūzuma hermeneutiku. Tas nozīmē, viņi saka, eh, ka otrais Vatikāna koncils mums dod iespēju attālināties no tradīcijas. Beidzot, tā nemēs no Tridentas koncila lēmumiem, mēs varam tagad skatīties brīvi pasaules virzienā. Bet tā jau nebija baznīcas doma. Baznīcas doma bija, kā savienot evaņģēliju ar tradīciju un uzskatīt tradīciju kā dzīvu tradīciju. Bet tradīcija jau nav uh, muzejs. E, tradīcija nenozīmē paturēt e, lietas bez gara. Gars un burts iet kopā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja mēs to atdalām, tad mēs bieži vien riskējam iekrist galējībās. Otrais Vatikāna koncils bija mēģinājums atrast atbildi. Nevienmēr tas izdevās, un daži apvainoja Otro Vatikānu koncili pie šīs pasaules sekularizācijas, kad eh, baznīcas iztukšojās tāpēc, kad Otrais Vatikāna koncils atnesa pārmainas baznīcā. Bet eh, šeit vajadzētu jautāt, vai tas ir Otrais Vatikāna koncils, kas iztukšoja baznīcas, jeb tie cilvēki, kas dzīvoja šajā pasaulē, bija attālinājušies pakāpeniski no baznīcas. Jo kāpēc tad citām konfesijām tas pats notikās? Tāpat viņas baznīcas iztukšojās. Tad, tad tam nav nekāda sakara ar otro Vatikānu koncilu. Un tur, kur otrais Vatikāna koncils tika tātad īstenots, tā kā daudzās vietās eh, eh, Āfrikā, uh, tur uzplauka kristietība. Āfrikas priestri uh, eh, pasvītro bieži vien, kad pateicoties otrā Vatikāna koncilam, Āfrika tika evaņģelizēta un piedzīvoja uzplaukumu. Un šeit vajadzētu tātad skatīties pilnīgi citādāk un atgriezties pie Jēzus koncepcijas, kas iet meklēt grēcinieku, kas mūs liek priekšā atvērtu kopienu, kas ir rūpējās par pazudušo avi. Un tās tendences, kas parādās pēc otrā Vatikāna koncila, arī pašā katoļu baznīcā, kas nobaidījušās tātad no šīm pārmainām Un redzot, ka sabiedrība attālinās no, no Kristus un no baznīcas, uzskata, ka vajag mums atgriezties pie senām tradīcijām, un tad viss būs sakārtots. Tieši tajā kontekstā kardināli un Bergoļo runā, un Bergoļo izraisa pārdomas, dziļas pārdomas par baznīcu, kad viņš runā, viņš saka, ka baznīcai vajag izmainīties. Viņai nevajag ieslēgties sevī, bet viņai tieši jākļūst misionārai. Tā ir jāevanģelizē. Tas nozīmē, ka Bergoļu atkārto tikai to, ko Jānis Pāvils II ir teicis, ka baznīcai šodien ir jāevanģelizē, ka jaunai evanģelizācijai jānāk. Jo ir jāsaprot, ka runāt par evanģelizāciju e, nevienmēr šodien ir, e, ir pieņemts. Jo no otras puses jums ir tie, kas pasaka, ka nevajag jau evanģelizēt. Vajag vienkārši ļaut, lai katrs cilvēks savā reliģijā uzplaukst, un vajag respektēt katru kultūru, un tādā veidā mēs ar kā kristieši kalpojam vis, visai pasaulē. Bet šeit radikāli, tas man Bergoļo pasvītro, ka baznīca nedrīkst zaudēt šo intuīciju, kas, ir, kas pieder pie kristietības būtības. Baznīca, kas neevanģelizē, kas nedomā par misiju, tā pazūd. Un viņš uzskata, ka baznīca ir sterīla, tāpēc, ka viņa negribēs evanģelizēt. Tā ir viņa analīze, par to var diskutēt. Un no tā iziet tā doma, ko, ko viņš mums liek priekšā, atsaucoties uz baznīcas tēviem, ka baznīca ir mistērijum lunē, Tas nozīmē mēnesis noslēpums. Baznīcas tēvi un īpaši svētais Ambrozijas pasvītroja, ka, ka baznīca nekad nenes sevī eh, savu gaismu. Tā gaisma kā mēnesī, kas mēnesis, kas saņem gaismu no saules. Un viņš saka, baznīca vienkārši zaudē šodien savu auglību, Tāpēc, ka tā auglība ir jāmeklē ne sevī, bet jāmeklē kungā, Kristū. Un, lai varētu evanģelizēt, tas nozīmē iziet uz āru, tev jāskatās uz Kristu. Bet, ja tu neskaties uz Kristu, ja tu neskaties uz gaismas, kas notiek? Tu vienkārši nobaidies no šīs pasaules, kas ir ļauna, kas ir citādāka, kas ir, kas ir tik daudzveidīga. Un tev nav tā spēka, tu neesi radošs, lai atrastu tās metodes, kas ir nepieciešams, lai satiktu cilvēku. Un tad tu labāk ieraujies sevī bet tu ieraujies sevī, tāpēc, ka tu jūti, ka viņa ir bīstama tā pasaule. Bet tāpēc, ka tu esi aizmirsis baroties no avotā, tu nedzer vairs to dzīvo ūdeni, svētā gara dzērienu, bet tu dzer pašu savu dzīvi, un tā nav pietiekoši. Tad ir tā, tas ir tas, kas notiek pēc Svētā Ambrozija, bet pēc daudziem baznīcas tēviem, un tu ideju Bergoļo tajā brīdī liek priekšā visiem kardināliem, šeit, bet vai mēs neesam aizmiršus, kas mēs esam? Mēs jau esam Kristus miesa. Mēs jau neegzistējam paši par sevi, mēs jau nesam institūcijas kā pārējās. Ja mēs sākam rīkoties kā pārējās pasaules institūcijas, tad mēs iekrītam pasaulīgumā. Te viņš runā par garīgo pasaulīgumu. Un viņš atsaucās tad uz, uz Henri de Lubaka grāmatas, kas runā par farizēju, un viņš saka, jā, farizēji nodarbojas ar ārišķīgām lietām. Viņai bija svarīgs ārišķīgais, bet viņi bija aizmirsuši, ka vajag izkopt iekšē, iekšējo dzīvi ka jau no iekšienes mēs tiekam glābti, un ka baznīca atjaunosies tikai tad, ja viņi atjauno savu sirdi. Sirdi ir jāatjauno. Tās formas var mainīties, bet ja nav nekas iekšā, pazūd formas, pazūd viss. Un ja iekšējā dimensija nav svarīga, man, ja ārējā dimensija svarīgāka, tad es nodarbojos ar ārējām lietām, ar apģērbu, ar, ar rituāliem, un es cīnos par vienu liturģisko formu, Jo man liekas, ja tā pazudīs, pazudīs viss. Bet īstenībā pazūd viss, ja nav iekšējā dzīves, ja nav izkopta iekšējā dimensija, ja mēs neesam sapratuši patieso Kristus reliģiju. Tur ir tas uzsvars, ko Bergoļo tātad e, mēģina izklāstīt kardināliem, un kardināli piekritīs, jo visi bija apzinājušies, ka ir krīze sabiedrībā, bet krīze ar pašā baznīcā. Mēs zaudējam auglību, šajā sekulārā pasaulē, bet kāpēc mums nav auglības? Un tas ir tas jautājums, ko kardināls Bergoļa uzstāda visiem kardināliem. Un tad, kad viņam jautā, kā tam ir jābūt pāvestam, viņš bez eh, bailēm atbild, viņam jābūt vispirms tādam, kas skatās uz Kristu. Ja? Viņam jābūt kontemplatīvam cilvēkam, kurš runā par pāvestu, kas adorē, tad tāds, kas skatās. Un tas nozīmē, un, un baznīcai ir jābūt vispirms adorē, adorējošā baznīca. Baznīca, kas svin liturģiju svēti un svinīgi, bet kas nepieķerās ārējās formās un neabsolutizē ārējās formas, aizmirstot iekšējo dzīvi un iekšējās formas. Un ne jau tāpēc, kad ārējās formas mainās, kad pazūd ticība. Un tradīcija ir dzīva tradīcija, jo tā ir svētā gara vadīta. Un tāpēc eh, tradīcija nekad nenospiež Tradīcija nenozīmē skatīties atpakaļ. Tradīcija nozīmē nodot tālāk nākotnē. Kāds eh, kardināls man kādreiz teica, runājot par Benediktu, Benedikts ļoti labi apvienoja abas divas dimensijas, gan attīstību, gan eh, tradīciju. Viņš deva kādu piemēru. Pāvests Benedikts brauc mašīnā un ved baznīcu. Viņš skatās uz priekšu, bet viņš arī skatās spogulī. Šai tie, kas grib skatīties tikai spoguli atpakaļ, viņi beidzot iebrauc grāvī, un tie, kas brauc tikai neskatoties spoguli atpakaļ, arī iztais nelēms gadījumu. Tas ir divi, divas galējības, kas ir sastopams. Tas kardināls man saka, Benedikts apvieno šīs divas dimensijas. Viņš brauc, ved baznīcu, viņš skatās uz priekšu, attīstās dzīve, jo, jo svētais gars jau ved baznīcu un, un atrod atbildes mūsu laikmetam, bet tajā pašā reizē pagātne un tradīcija ir svēta, jo viņi nodod tālāk to, kas nāk no evaņģēlija. Mums viņi jānodod tālāk. Nu, lūk, tas, kas eh, šajā runā pēc manām domām ir svarīgāks un ko mēs atradīsim tad pēc tam, visu pāvesta desmit gada laikā izklāstītās domās, baznīcai jāiet meklēt pazudušo avi. Un mūsu sabiedrība skaidrs ir sekularizēta sabiedrība, cilvēki attālinājās no baznīcas, tad neskatīsimies, neapvainosim vispirms pasauli. Šodien ir tāda mode apvainot vienmēr otru, jā, tā ir sekularizētā pasaule, tā ir rietumu pasaule, tas ir tāds un tāds iespējas. Jā, tas var arī būt, bet tas nav pietiekoši. Tā kļūda jau ir pie mums, ka mēs esam aizmirsuši mūsu saknes, un kas ir saistīts ar, kas ir tieši, kas iziet no paša Jēzus mācības, kā viņš izprot attiecības starp cilvēku un Dievu, un tātad kādai reliģijai būtu jābūt. Tā ir sirds reliģija, tā ir iekšējā reliģija, tā ir svētā gara reliģija, tā ir pilnīgi citādāk nekā tāda, ko farizēji bija iedomājušies. Un ja Jēzus tiks nogalināts, tas būs arī tāpēc. Viņš netiks saprasts, viņu pat labas gribas cilvēki savā laikā uzskatīja, ka viņš zaimo. Farizēji jau nebija slikti, viņi ievēroja likumu, viņi bija perfekti. Tādā nozīmē, ka viņi mācīja ievērot likumu. Bet kas ir likums, ja viņš ir tikai burts bez gara? Vai viņš tiešām glāb cilvēku? Tas ir jautājums, ko, ko pāvis Francis, tātad, kas būs ievēlēts, mēģinās ievest ar visā baznīcā ar tādu pastorālu stīlu, kā viņš saka, tas nozīmē baznīcai ir jābūt klātesošai un jāmeklē šo sabiedrību, šos cilvēkus. Un nav nekad jāidentificē grēcinieku ar savu grēku. Tāpat kā Kristus mums tur ir mācījis. Un visi pārpratumi un eh, varbūt arī jautājumi, kas parādās eh, tad, kad Pāvis Francisks runā par dažām situācijām – varbūt labāk izprasti un atrisināti tie jautājumi, ja mēs izejam no paša Jēzus, at, no paša Jēzus attieksmes, kā viņš izturējās. Kas notika pēc tam? Jorge Bergalio eh, runas, jā, kas notika pēc tam? Sapulces beidzās un 12. martā kardināliem ar tiesību vēlēt pāvestu bija jāgatavojas uz konklāvu, ieejot slēgtā zonā Vatikānā. Gaidot rindā, daži runāja par kardinālu Bergoļu kā par nākošo pāvestu. Tiek liecināts, ka daži kardināli skaidri teica, ka cerams, ka svētais gars viņu izvēlu, un viņš piekristu. Mēs redzam tātad, ka tā runa bija iespaidojusi ļoti daudz cilvēkus, ļoti daudz kardinālus. Pēcpusdienā kardināli pirmo reizi ieradās Siksta kapelā, lai sāktu balsošanu. Viņi sāka ar individuālo zvērstu pildīt Pētera kalpošanu ja gadienā viņi tiktu izvēlēti. Tā kā tas ir garš rituāls, Bergoļo izmanto iespēju noskaitīt veselu rožkroni, saka liecinieki. Sākās balsošana, un pēc ceturtās balsošanas nākamajā pēcpusdienā Bergoļo vārds tika skaitīts atkal un atkal. Bergoļo bija mierīgs, vienmēr skaitot savu rožkroni. Un piektajā balsojumā tika sasniegts nepieciešamās divas trešdaļas, lai tiktu ievēlēts par pāvestu – Tas ir 77 balsis no 115 balsīm. Bija pulkstens 19.06. Orhibergoļa bija kļuvis par 266. pāvestu, pirmo latīņu amerikāņu pāvestu kā jezvītu. Tad kardināls Rē, kurš vadīja konklāvu, jautāja Bergoļu, vai viņš piekritīs. Viņš atbildēja, es esmu grēcinieks, bet es paļaugos uz mūsu kunga Jēzus Kristus lielo žēlsirdību un bezgalīgu atalgojumu un ar nožēlas garu es pieņemu. Kur Pēteris, tur baznīca. Kādēļ kardināls Jorge Bergoļo izvēlējās saukties par Francisku? Franciska no asīzes vārdu, vai ne, jo jā, jā. ir vairāki. Pēc, ka viņš bija piekritis ievēliešanai, viņam jautāja, kādu vārdu viņš vēlās. Kādā vārdā viņš vēlās tikt nosaukts par pāvestu. Un pārsteidzoši viņš izvēlējās to, ko nekad neviens nebija darījis, izvēlējās vārdu Asīzes Franciska vārdu. Un, un šis uh, svētais ir ārkārtīgi nozīmīgs. Viņš, viņš tika izvēlēts, saka pats Bergoļo, tāpēc, ka Brazīlijas kardināls, kas sēdēja man blakus, man teica, tagad tu būsi pāvests, bet neaizmirsti nabagus. Un, uh, tā es domāju, un es iedomājos, ka īstenībā kā Franciskas neaizmirsta. Nabagus es arī Tātad nesīšu šo vārdu. Es būšu tūs visiem spitālīgiem, visiem cilvēkiem, kas ir atgrūsti. Un ko, ko viņš nesaka, bet ko citi saka, eh, Francisks jau bija reformators. Viņš eh, bija saņēmis no Kristus, eh, dzirdot balsi, ej atjauno man baznīcu. Un tas atbilst tam, kas īstenībā bija nepieciešams. Tad baznīcu ir jāatjauno, un Francisks, jā, šīs pāvests arī zināmā mērā Svētā gara vadīts, caur šo izvēli mums norāda, ka mums ir jāatjaunojas svētumā un jāseko arī Asīzes Franciska reformas garam, kas eh, tajā laikā atnesa pilnīgi jaunu iedvesmi visai baznīcai. Un šodien tādu pāvis Francisks vēlās nodot, eh, vēlās eh, caur šādu vārdu izvēli varam teikt, ka Svētais Gars vēlās, lai baznīca atjaunojas patiesā garā, lai tā būtu tuvāka spitālīgiem, visām perifērijām, lai tā eh, neieslēdzās sevi, bet lai tā iziet ārā. Tad, kad Asīzes pilsētā eh, spitālīgiem meta ēst pāri mūriem, nelaižot viņus iekšā, Francisks izgāja ārā, viņus noskūpstīja, un atceroties to, ko Jēzus bija teicis, es biju slims un jūs man apciemojat. Lūk, tā ir tā baznīca, ko acīm redzot Kristus vēlās eh, caur šo pāvesta ievēlēšanu. Un ar šo vārdu tas mums kļūst arvien skaidrāks. thank you al vino en tu vida hoy. Ahí tienes a tu madre, si solo hay tinajas, pero no hay amor. Ahí tienes a tu madre, si estás buscando acercarte a Dios. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu te pesa para caminar. Ahí tienes a tu madre, si no hay pentecostés en tu corazón. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Si estás viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad, tienes a tu madre, si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu klausījies raidījumu Ubi Petrus, Ibi Eklesija.